Oh no em fa por, pa mi pipa, pa mi pipa. Oh no em fa por, perquè sóc bon caçador. Al matí vull sortir, pa mi pipa, pa mi pipa. Al matí vull sortir, per caçar-lo sota un pi. L'he trobat en un prat. Pa i pipa, pa mi pipa, l'he trobat en un prat. I el lleó m'ha mossegat. Bon dia des de Ràdio Primavera. Som a Lugo, la Valèria, la Laia i jo, la Triana. Avui jo volia contar-vos algunes de les sorpreses que he vist davant i després de les vacances de Nadal va venir el tio a visitar-nos i passar un dia amb nosaltres. I després d'una nit de menjar, quina alegria! Ens va cagar una moneda de xocolata, un regalet per la cara de nena fatil. També el va visitar al patxa Reial i li van explicar com els treballadors i de ben els havien portat a més a més, li va trigar a cantar el vals el pat de totes les cançonelles i les lleones. I quina sorpresa! Per donar de les vacances de Nadal teníem tot allò que hi van demanar. I un munt de coses més. Lluïdes per a gràcies per al pati. Els parents que vosaltres, els teus i els reis, els ens han imputat moltes coses. pare que no s'allirades es pugaven a la lluna avui. Ara ja ens acomarem. I un petonet i... Si, sí, vas estar non fa por, pam i pipa, pam pipa, el oh, lleó no em fa por perquè sóc bon caçador. Al oh, matí vull sortir, pam i pipa, pam i pipa, al oh, matí vull sortir per caçar-lo sota un pi. L'he trobat en un prat, pam i pipa, pam i pipa, l'he trobat en un prat i el lleó m'ha mossegat.